هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنسأل الله تعالى أن يحين على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين أما بعد Poštovana braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Komentarišući knjigu Bulogul Meram hadise koje je sabrao Ibn Hajar al-Asqalani u pogledu propisa koji su vezani posebno za fik, odnosno posebno za islamsko pravo. Večeras završavamo sa onim što se naziva do ludu, stvari kojima se gubi abdest. I spomenut ćemo posljedna tri hadisa koja se također spominju u ovome poglavlju. Došli smo do 73. hadisa, a on se prenosi od Enesa radijallahu anhu, Enesa ibn Malika, أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتودع kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je uradio hidžamu pa je klanjao ne uzimajući ponovno abdest. Ovaj hadis je, da ga braćo, slab, zato što ga prenosi mame dare kutni walajenehu i proglasio ga lejinom, odnosno slabim. Međutim, hadis se poklapa sa onim što smo prethodno govorili, sa pravilima o gubljenju abdesta i podržava ono pravilo koje smo mi rekli i koje je odabrala velika većina islamskih učenjaka, a to je da ono što izlazi mimo dva izlaza koja su poznata, to jeste izlaza na koji izlazi mokraća i izmet, ono što izlazi pa makar bilo u velikoj količini, mimo ova dva izlaza ne smatra se razlogom za prekidanje, odnosno za gubljenje abdesta. Znači ukoliko bi izašla krv u velikoj količini, kao što je slučaj u ovome hadisu, a to je hijama, abdest ne bi bio pokvaren. Iako je znači eh, hadis slab, on nam potvrđuje ono pravilo koje smo prije rekli, zato što ne postoji dokaz koji nam govori da se pojava krvi u maloj ili velikoj količini uzima kao razlog za prekidanje, odnosno za gubljenje abdesta. Ovdje se koristi riječ hijjama. Hijjama u arapskom jeziku označava vađenje krvi bil mihđemi. To jeste poseban jedan način vađenja krvi sa bilo kojeg dijela tijela, tako što se nareže koža i onda izađe ona prljava krv. Mihđem u arapskom jeziku označava sredstvo kojim se vadi krv, a to je na principu vakuma, na osnovu određenih čaša koje su specijalno namijenjene za tu priliku i za tu svrhu se izvlači krv od onoga koji se naziva mahđum, a on je osoba od koje se uzima hijama, odnosno od koje se vadi ta prljava potkožna krv. Da vidimo šta možemo zaključiti iz ovoga hadisa. Hidžama nije razlog da se izgubi abdest, nego je dozvoljeno klanjati, to jeste obaviti namaz poslije urađene hidžami. Hadis, kao što smo rekli prethodno, potvrđuje ono pravilo, osnovno pravilo kojih smo spomenuli, a to je da izlazak krvi iz tijela, a krv ne izlazi na jedan od dva poznata otvora na koje izlaze nečistoće, nije razlog znači da se pokvari abdest. U osnovi ne kvari se abdest i ne uzima se pravilo da je abdest pokvaren osim ukoliko dođe drugi dokaz koji nam potire i koji nam znači opovrgava ovaj ovaj temelj koji nam opovrgava ovaj temelj kojeg smo spomenuli. Poznato je kod imama Ahmeda i kod imama Ebu Hanife da ukoliko se pojavi velika nečistoća i izađe iz tijela mimo dva otvora koja su predviđena za mokraću i za izmet. Ukoliko se pojavi velika količina nečistoće, bilo se radi o krvi, bilo se radi o sukrvici i tako dalje, da je to razlog da se abdest da se abdest izgubi. To kod imama Ebu Hanife i imama Ahmeda, rahimehumullahu ta'ala, neka im se Allah smiluje, je razlog za gubljenje abdesta. Međutim, ukoliko se pojave nečistoće u malim količinama, kod njih to također nije razlog da se pokvari abdest. Tako se u knjizi Šerhol Kebir, poznata znači knjiga iz eh, Hambelijske pravne škole, kaže da nečistoća koja izlazi mimo dva otvora, znači na koja se puštaju mokraća ili izmet, je razlog da se pokvari abdestu koliko je to u velikoj količini. Imam Malik, imam Šafija, neka im se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, kažu da se abdest ne gubi ukoliko se uradi hijjama ili ukoliko isteče krv kao nečistoća. To je odabrao također i šejhul Islam ibn Taymije zato što nema konkretnoga i direktnoga teksta iz šerijata koji govori o tome. To jeste da ukoliko se pojavi krv u manjoj ili većoj količini da se time kvari abdest i kažemo da također nije dozvoljeno ovdje koristiti analogiju na ono što izlazi na dva otvora. Pa kažemo ovo je nečistoća, ona je izašla, to jest krvi je nečistoća, ona je izašla mimo dva otvora, kao da je izašla i sa ovih otvora koji su predviđeni, jel tako? Mi kažemo e, ta analogija je neispravna. Zašto? Zato što ne postoji šarijetski tekst koji nam to direktno određuje koji nam to pobliže određuje i koji nam o tome posebno govori. Zato što je krv u ovom slučaju, posebno krv hijjame, poput znači pljuvačke, ima propis ili pravilo ili status e, pljuvačke ili slina i tako dalje. A mi znamo da ove stvari ukoliko izađu iz tijela, da se njima ne kvari abdest. I osnova je da se zadržavamo u čistoći, da, se zadržavamo u taharetu dok ne dođe znači tekst koji nam pobliže pojašnjava da je taharet time pokvaren. Također ovo mišljenje odabrao i poznati šejh Abdurrahmane Sa'di rahimehullahu ta'ala. وتقدم الخلاف في ذلك a mi smo prethodno govorili o razilaženju među učenjacima o ovome. Sada smo spomenuli djelomično pa smo rekli s jedne strane stoji Hanefijska pravna škola i Hambelijska pravna škola dok s druge strane stoji Marekijska škola i Šafijska škola. Imamo hadis od Ajše radijallahu anha prethodni hadis u kome se kaže da ukoliko se e, pojavi krv iz Ukoliko se pojavi povraćanje bilo znači punim ustima ili u manjim obimu i tako dalje da sve ono što izlazi također i na dva otvora poznata otvora da je to razlog da se abdest pokvari. Međutim kažemo da je ovaj hadis daif i da se sa njim ne može znači argumentirati da se ne može uzimati u obzir. I dok je ovaj hadis daif proglašen daifom, slabim od strane učenjaka, onda također kažemo da se on ne može uzeti kao argument i da bude protivan ovim pravilima koje smo spomenuli ukoliko i kada ne postoji znači jasni šerijski tekst koji ne govori o tome. Hidžama je, draga braćo, deva. To jeste lijek u Sahihu al-Bukhari od Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve rekao: ash fi salasin, šurbeti asalin wa shirtati mihjamin wa kiyati aw kiyati narin." Kaže lijek je u trome, u pijenju meda, u činjenju ili uzimanju hidžami, potkožne, prljave krvi i prženju rane prženju rani. To jeste, kada rana nije mogla da se zaliječi kod njih prirodnim putem, onda su pržili, odnosno žigosali ranu. Ne bili na takav način ona zacijelila. Kaže Ibn Haim rahimahullahu ta'ala, kaže ukoliko je bolest vruća, on je to definisao znači kao vruću bolest. Ukoliko je bolest vruća, onda tu bolest liječimo sa vađenjem krvi fasdom ili hijamom. Postoji dvije vrste hijjame. Fasd je hijjama tako što se nareže jedna od vena i onda se pusti krv. Kao što je davanje krvi, jel? Kao što je dobrovoljno davanje krvi. Međutim, ova krv je uveliko čišća u odnosu na onu potkožnu krv koja se nalazi na leđima i gdje se obično radi, odnosno čini hijjama. Fast, to je fast. I druga vrsta hijjame jeste ova hijjama koja je kod nas poznata poznatija to i da se želetom nareže koža, a onda se stavi čaša i putem vakuma se izvuče ta potkožna prljava krv. Izaći će samo ono što je znači bilo ispod kože, neće izaći druga, druga vrsta krvi. Dok sa fasdom izlazi i znači ta e, čista krv. Kaže, time se ta bolest i tijelo raslađuju. Znači ukoliko je bolest vruća, on je tako definiše, onda se hijamom ta bolest raslađuje, odnosno tijelo se raslađuje i tjelesne mješavine. Pa kaže se u ovom hadisu, kaže Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala, je jasno da je pohvalno se liječiti. Navodi se u ovom hadisu da je pohvalno da se liječi, zato što se to shvata iz riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pohvalno je također činiti hijjamu i da se hijjama uradi na onom dijelu tijela koji je obolio, odnosno kako to zahtjeva situacija i kako to zahtjeva okolnost. Zatim pohvalno je liječiti se općenito. Općenito znači vidimo iz hadisa poslanika sallallahu da je pohvalno se liječiti. A konačan stav islamske uleme E, valorizatora širijetskih tekstova, između koji su i Ibn Tejmije i Ibn Kajim, jeste da liječenje nije obavezno. Da liječenje nije obavezno. Nemamo sada vremena mnogo o tome da govorimo, nego kažemo liječenje nije obavezno, nego je pohvalno liječenje, jer poslanik sallallahu alejhi ga ovdje preporučuje. U Sahihu Muslimu od Džabira radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Li kulli in dawa, fa iza usiba bi in da'u bara bi iznillahi azza wa Kaže svaka bolest ima lijek. Pa ukoliko i kada bolest bude pogođena lijekom, to jeste suprostavi se bolesti lijek. Pa onda lijek nadvlada bolest, čovjek će se izliječiti Allahom azzevađel dozvolom. Allahom azzevađel dozvolom. Iz ovoga vidimo da lijek može, draga braćo, da bude jači od bolesti, ali ne mora djelovati ako Allah subhanahu wa ta'ala to neće. I mi znamo sve iz iskustva koliko ima ljudi da boluju od iste bolesti i određenim ljudima djeluje lijek, a drugima ne djeluje. Drugima ne djeluje. Kod imama E, također Ahmeda od Usame ibn Šurejka radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja ibad Allah tadawu fa inna Allaha lam yada da'an illa wada lahu shifaan o Allahovi robovi vi se liječite jer Allah nije odredio ni jednu bolest nije postavio ni jednu bolest a da za nju nije odredio i lijek znači za svaku bolest ima i lijek. U drugoj predaji stoji da lijek zna onaj ko zna, a ne zna ga ko ne zna. To jeste onaj koji traga za lijekom i upotrebi tu svoje znanje, doći će do lijeka. Onaj koji ne traga za lijekom neće ni naći, neće ni naći lijek. Međutim, sve ovo što poslanik sallallahu alejhi ovdje govori u imperativu, u naredbi, označava pohvalnost. Ne označava ni farzni ni vađib, ni farzni ni vađib, nego to je pohvalnost, odnosno samo preporuka poslanika, alaihi salatu wasalam. Kaže Ibn Hajim rahimehullahu ta'ala, nakon što je spomenuo ove hadise o liječenju, kaže ovi hadisi u sebi sadrže esbab wa musabbabat To su povodi i posljedice povoda. Znači imamo povode, a povodi su na primjer lijekovi koje uzimamo i posljedice povoda, a to je šta? Izlječenje. Znači hadis poslanika sallallahu alaihi ili ovi mnogobrojni hadis sadržavaju u sebi povode i posljedice povoda. I kaže ovi hadisi opovrgavaju navode od onih koji negiraju povode i posljedice povoda. Ima ljudi koji misle, na primjer, da uzimanje lijeka nije razlog da čovjek bude izliječen. Nije povod da bude čovjek izliječen. Međutim, to je u šerijetu opovrgnuto, jel? Konačan rezultat i konačno izrečenje jeste kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala odredio povode, pa je čovjek dužan, bolje rečeno, pohvalno je čovjeku da uzima za te povode kako bi se, kako bi se izliječio. I naravno da to nije u suprotnosti sa tevekom, odnosno sa potpunim pouzdanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kada čovjek ode i primi injekciju kada ima temperature ili druge bolesti, nije time narušio svoj tevekul. Nije narušio znači potpuno pouzdanje Allaha subhanahu wa ta'ala, nego čak se pomogao i time je pouzdan u Allaha subhanahu wa ta'ala, a zna da je konačni lijek kod Allaha subhanahu wa ta'ala, dok imaju ljudi koji misle da im lijekovi pomažu i da ih oni da ih oni liječi. U tom slučaju ljudi mogu da počine i širk. Jer onaj ko se osloni na lijek, ko se osloni e, na doktora i koji kaže da mu doktor daje bolest, da mu daje život i smrt, naravno da je to veliki, da je to veliki širk. Znači vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, to je uputa njegova i sunnet je sam se liječio. Poznato je za poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se liječio sam, da je koristio hidžamu i da je koristio ostale lijekove i da je to preporučivao. Također naređivao je drugima da se liječe, onima koji su bili zadešeni nekom bolešću, bilo se radilo znači o njegovoj bližnoj familiji, i porodici, bilo se radilo o njegovim ashabima. I znači ukoliko se liječimo, to nije u suprotnosti sa potpunim, sa potpunim teveklom. I kažemo da je to pohvalno. Kažemo da je pohvalno, ne kažemo da je na stepenu, da je na stepenu obaveze. Dolazimo do sljedećeg hadisa, to je eh, hadis od Muavije radijallahu anhu, kome se kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El aynu bika'u sahi, fa idha namat al aynani istatlaqa el wika." Dobro pa sad na prijevod ovoga hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Oko je stega za ispuštanje vjetra, pa kada zaspu oči, onda se ta stega otpusti." Onda se ta stega otpusti. Vika Vika ovdje označava kao onaj mali povez, kada imate vreću, pa imate povez na vreći, kada zavježete da ništa ne može ispasti iz vreći. To znači vika u arapskom jeziku. A se ovdje označava dubr, odnosno označava zadnjicu čovjeka. Zadnjicu čovjeka. E kaže poslanik sallallahu el ainu, znači oko ili budno oko ili savjest čovjeka, kada je čovjek pri razumu, to je razlog da on se očuva od ispuštanja vjetra. Pa kada oči zaspu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda se otpusti ta stega, odnosno onaj pove se otpusti i zašto je izrekao ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ovaj hadis prije svega Imam Ahmed Taberani i kaže: "Wa man nama da pa zato onaj koji zaspe neka uzme abdest. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to pojasnio drugim dodatkom: "Omen name falyatawadda." Pa onaj koji zaspi neka uzme neka uzme abdest. Također imamo još jednu predaju ili dio predaje iz znači zadnji dio ove predaje u obje ove predaje ili dijela ove predaje postoji jedna, postoji jedna slabost. Znači, hadis se može uzeti kao hasen kod islamskih učenjaka s obzirom na e, mnoštvo predaja nije na stepenu sahiha. Ali znači u predajama i posebno ovim dodacima ima nešto, ima nešto slabosti. Također kod Ebu Davuda od Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi se salance koji seže do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao innamal wudu ala man nama mudtaji'an Abdest je dužan uzeti onaj koji zaspi položen na bok. Položen na bok. Znači koji zaspi na svome boku. A mi smo prethodno govorili u prethodnim hadisima, spominjali smo e, postupak ashaba radijallahu anhum da bi iščekivali jaciju pa bi u sjedećem položaju zaspali, pa nisu obnavljali svoj abdest, to jeste nisu ga na novo uzimali. Sada ćemo samo znači dopuniti ono značenje koje smo prethodno imali. Šta shvatamo iz ovoga hadisa? Abdest se gubi ukoliko izađe vjetar na zadnjicu, ukoliko se nađe i čuje zvuk ili se osjeti miris a mi smo rekli ne mora se osjetiti ni zvuk ni miris nego čak ukoliko je čovjek ubijeđen da je vjetar izašao i bez zvuka i bez mirisa, znači bez glasa ili mirisa, u tom slučaju je dužan da promijeni abdest. Ukoliko je siguran. A ukoliko je to samo sumnja na stepenu šubhe, sumnje onda nije dužan da mijenja abdest i ukoliko bude mijenjao pod sumnjama abdest onda se odao i predao šeitanskim vesvesama. Također e, hadis nam ukazuje da e, san sam po sebi nije razlog da se izgubi abdest. Nego je san kada sanjamo, kada spavamo, to je e, znači u tom trenutku ili u tim okolnostima postoji velika potencijalna mogućnost da se izgubi sam abdest. Znači samo spavanje nije razlog naredbe da se promijeni abdest, da se nanovo uzme, nego znači što postoji velika i potencijalna mogućnost da će se izgubiti abdest u ovim okolnostima zato što čovjek nema svijesti, nema razuma kada spava i ne zna šta se šta se dešava sa njegovim mišićima, ne zna šta se dešava sa njegovim rukama, a na kraju krajeva i ne zna šta se dešava i sa onim mjestima na koja ispušta izmet i mokraću. Znači, zato abdest se kvari isključivo sa onim dubokim snom. Dubokim snom zbog kojih postoji velika vjerojatnoća i mogućnost i potencijalna mogućnost da će se dogoditi hades, to jeste da će se izgubiti abdest. Ukoliko se e, desi da čovjek malo zaspi, znači mali, kratki san, a posebno ukoliko sjedi, mi smo to prethodno pojašnjavali, u tom slučaju neće izgubiti, neće izgubiti abdest. Također, abdest se gubi svim onim što je slično snu. Svim onim što je slično snu. Svim onim što je razlog da nestane razuma kod čovjeka. Kao što je ludilo, kao što je padanje u nesvijest, tako, gubitak svijesti, kao što je pijanstvo i tako dalje. Pa pod pijanstvo ulazi i drogiranje, tako. To su sve stvari kojima se gubi abdest. I šta objedinjuje sve ove stvari koje su ovdje spomenute, to jeste, objedinjuje ih da čovjek više nema u ovim okolnostima ispravnih osjećaja, razumnih razumnih osjećaja. Da nema više osjećaja, nema razumnog i relevantnog osjećaja koji se uzma u obzir i koji je po šerijatu, koji je po šerijatu ispravan. Naučnici kažu da svi dijelovi tijela, svi organi imaju svoje funkcije. A kada čovjek zaspi, da se u tom slučaju dešava jedan odmor, to jest dolazi do opuštanja i onda u tim trenucima čovjek i gubi također svoj razum, ako možemo tako reći, znači njegov razum privremeno, privremeno nestaje, njegovi osjećaj, njegove ispravne emocije nestaju. Većina tjelesnih aparata u ovakvim okolnostima zastaje. Zastaje, to jeste u stanju sna. Većina tjelesnih aparata zastaje. Znači, dešava se da se tijelo odmara i da se tjelesni organi odmaraju. A to se naziva merakiz olija, to su znači centri u gornjem dijelu mozga. U gornjem dijelu mozga oni se zaustavljaju, prestaju raditi. A gornji, znači centri u gornjem dijelu mozga su centri koji su specifični za razumijevanje, za razlikovanje, za razmišljanje. Jedna od najvažnijih odlika sna jeste upravo opuštanje. Opuštanje e, onih organa i dijelova tijela koji se nazivaju organi i dijelovi tijela htjenja. Znači kada čovjek želi nešto da uradi, onda koristi te organe. U ovom slučaju znači kada nema ispravnog razuma, kada nema ispravnog poimanja, kada nema ispravnog shvatanja, u tom slučaju nestaje, nestaje i ispravno htjenje, odnosno tijelo se u potpunosti opušta. I sam čovjek u tim okolnostima nije moguće da sebe obuzda. Onaj koji je u stanju nesvjestice, onaj koji je u stanju sna, ne može sebe obuzdati. Ne može sebe obuzdati. Dolazimo do 75. hadisa od Ibn Abbasa radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu ve sellem rekao يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا Kaže الله poslanik sa vasallam, nekome od vas priđe šeitan u njegovome namazu, pa onda puhne u njegovu zadnjicu puhne u njegovu zadnjicu, pa mu se pričini da je izgubio abdest, a nije ga izgubio. Pa kada čovjek to osjeti, neka ne izlaze iz namaza sve dok ne začuje glas, to jeste zvuk, ne čuje vjetra ili ne osjeti, ne osjeti mirisom vjetar. Ovaj hadis prenosi Imam al-Bezar. U osnovi se nalazi ovaj hadis u oba sahiha, mi smo prethodno navodili ovaj hadis u nešto izmijenjenoj formi kada smo pojašnjavali ovo pravilo gubljenja abdesta. Također imamo hadis kod Hakima od Ebu Sa'ida, u njemu se kaže i da džae ehadekum u šeitanu fe kale inneke ahdeste kezebt. Kada nekome od vas šeitan dođe pa mu kaže ti si izgubio abdest. Znači nema ništa od ovih simptoma gubljenja abdesta. Kada dođe, znači, šeitan, tako čovjeku, pa mu kaže ti si izgubio abdest, znači to mu donese kao vesvesu, neka kaže u sebi kezebte slagao si. Prenosi ga Ibn Hibban, a također se dodaje kul fi nefsi, neka to kaže sam u sebi. Neka to čovjek sam kaže u sebi. Jer ako bi rekao to naglasno tako u namazu, onda bi njegov namaz bio, bio neispravan. Da vidimo šta se može shvatiti iz ovoga hadisa. Iz hadisa shvatamo da se u osnovi ostaje na onome što je prethodno bilo. Zadržavamo se na osnovi dok ne dođe neko drugo objeđenje koje poništava i koje potire tu osnovu. Znači, ovaj hadis sam potvrđeno pravilo šerijasko koji smo učili prethodno u prvim predavanjima koje su bila iz blogu merama el jakinu la je bi šek da sumnja ne može potrati i poništiti uvjerenje. Ne može poništiti uvjerenje. Znači, ukoliko je čovjek čist, pa mu se pričini da je izgubio abdest, u tom slučaju ostaje u svojoj čistoći. I neće se osvrtati na ove sumnje, na ove fikcije, niti na ove šitanske vesvese. Također, hadisa ga shvatamo da šeitan se može prilagoditi i može se prikazati pa uraditi djela za koja se misli da su ona stvarna da su ta djela istinska a u stvari nisu takva znači samo je to jedna vrsta prevare šeitan prilazi čovjeku da bi čovjeku pokvario da bi muslimanu pokvario njegov ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala znači kada on prilazi u namazu želi da on pokvari njegov namaz da ga odvrati od samoga namaza, da ga zbuni u najmanju ruku i prema svojoj najmanjoj mogućnosti da ga zbuni u namazu, da ne zna koliko je klanjao ili bar da mu se pričini da izgubi abdest tako da ga izvede iz namaza. Muslimanu je obaveza da bude jak po svome htjenju, to jeste da bude odlučan. Da kada nešto odluči da to i sprovede čvrsto. Tako da ne dadne šeitanu povoda i ne, da ne dadne šeitanu nikakvoga puta da mu napravi zabunu u njegovom ibadetu posebno. E, čovjek je dužan da se bori protiv ovih šetanskih fikcija i njegovih prikazanja. Kada šetan puhne, znači u njegovu zadnicu, pa kaže mu ti si izgubio abdest, onda treba čovjek da kaže, kao što kaže u hadisu, slagao si i to u sebi. Šeitan je otvoreni neprijatelj samome čovjeku, znači svim Ademovim sinovima. Pa onaj koga šeitan obuzme, onda ga zavede i odvede ga u zabludu. Pa ukoliko ne može da ga odvede u zabludu, onda pokušava da ga zavede čime? Svojim strastima, tako što mu prikaže te strasti lijepima. Ukoliko ne može ni to, onda mu dođe sa sumnjama. Dođe mu sa sumnjama, odnosno sa svojim vesvesama. Zato je obaveza muslimanu da se bori protiv tih sumnji, da ih tjera od sebe, da ih uništava. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna šeitana lekum aduvom fattahiduhu aduvan innama jedu'u hizbehu li min ashabi sa'ir šeitan je vama neprijatelj, pa ga vi uzmite za neprijatelja, to jeste smatrajte ga za neprijatelja. On poziva svoje ljude, to jeste svoju stranku, svoje istomišljenike, da budu od stanovnika vatre, odnosno od stanovnika džehennema. Znači, šeitan ukoliko ne može čovjeka da odvede u kufr, da odvede u nifak, onda ga odvodi u grijehe. Ukoliko ne može u grijehe putem tih strasti, onda mu navodi različite sumnje, odnosno vesvese. Pa su se ashabi radijallahu anhum žalili Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam da imaju određene vesvese. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio da je to mahdul iman. Da je to čisti iman, odnosno čisto vjerovanje. Zašto? Jer kad šeita ne može čovjeka da odvede u kufr i nifa, kad ne može da ga zavede, i odvede u strasti i griješenje, onda mu ništa drugo ne preostaje osim da navodi čovjeku sumnje. I dok čovjek od sebe odbija te sumnje, dok se bori protiv njih, dok ih ne prihvata, to je znak njegovoga čistoga imana. I kad čovjek ima vesvese, vesvese, koje su, možemo reći tako, normalne, tako da ne pređu u bolest, nego ima kod sebe vesvese, to je znak da čovjek kod sebe ima čisti iman. I to je znak da mu šeitan više ne može ništa ukoliko se čovjek ne povede za tim vesvesama. Zatim, vjetar koji izađe na zadnji dio tijela, na zadnjicu, je razlog da se abdest pokvari. A također time se kvari i namaz. Pod uslovom da čovjek bude uvjeren da je sam vjetar izašao da bude uvjeren da je sam vjetar izašao. Ukoliko čovjek bude imao mnogo tih sumnji i fikcija, to neće utjecati ništa na njega, znači ne treba tome da se predaje, niti da se obazire uopće na te sumnje. Također, nikakvih posljedica nema sumnja ukoliko se završi badet. Pa ukoliko čovjek završi sa abdestom, pa bude posumnjao, hel meda, da li je dobro isprao, na primjer, usta i nos. To neće imati nikakvog utjecaja na ispravnost njegovoga abdesta. Pa onda, na primjer, čovjek bude klanjao namaz, završio znači sa namazom. Drugačije kada je još u namazu, pa ne zna da li je klanjao 3 ili 4, 2 ili 3. Nego završio je čovjek u potpunosti namaz, pa onda poslije namaza sumnja koliko je klanjao ili šta je klanjao. Da li je proučio tešehud i tako dalje, koliko se to desi poslije obavljenoga ibadeta, onda čovjek nije dužan da obnavlja taj ibadet. Koliko ga obnovi, onda se predao šetanskoj vesvesi. Znači, ukoliko samo postoji sumnja, braću, ukoliko čovjek ubijeđen, znači on to zna duboko u svome srcu, da li je to sumnja ili je ubijeđen, ukoliko je znači sumnja, ne osjeća se na to, ukoliko je ubijeđen da je, na primjer, poslije završenog ibadeta, klanjao samo tri rekata, četvorekatnog namaza, naravno da će taj namaz obnoviti. Ukoliko samo sumnja, to nije razlog da se odazove na tu sumnju i da se preda šeitanskim vesvesama. Znači, ibadet je u osnovi ispravan. Osnova ibadeta jeste da je ispravan koliko priđu sumnje, onda se ponovno povodimo za pravilom kojeg smo naveli, a to je elijakinu la jezulu bišek, da sumnja ne može opovrgnuti, odnosno potrati uvjerenje. Draga braćo, sa ovim smo e, završili poglavlje koje je govorilo o stvarima kojima se gubi abdest, a od sljedećeg predavanja ćemo u nekoliko predavanja također govoriti o adabu kada il hađa, o adabima prilikom obavljanja nužde. Adabi prilikom obavljanja nužde. Wa ahiru davana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.